Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1870, themelohet Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1874, Kopshti Zoologjik Philadelphia u hap si kopshti zoologjik i parë në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1893, u zhvillua gara e parë me biçikleta në San Francisco. Në vitin 1903, Daton fillimi i garës së parë me biçikletë Tour de France. Në vitin 1908, SOS është miratuar si sinjal për ndonjë fatkeqësi ndërkombëtare. Në vitin 1941, kompania Bulova Watch nxori në treg televizorat për herë të parë në New York City. Në vitin 1960, Somalia fiton pavarësinë nga Britania. Në vitin 1963, kodi ZIP filloi përdorimin nga posta e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1966, transmetimi i parë televiziv me ngjyra në Kanada bëhet nga Toronto. Në vitin 1967, Komuniteti Evropian është krijuar zyrtarisht nga një shkrirje me tregun e përbashkët të Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut dhe Komisionit Evropian të Energjisë Atomike. Komuniteti Evropian është një bashkim ekonomik dhe politik i 28 shteteve anëtare që janë të vendosura kryesisht në Europë. Në vitin 1972, parada e parë gay u zhvillua në Angli. Në vitin 1974, Isabel Perón u bë presidente e Argjentinës pas vdekjes së burrit të saj Juan. Në vitin 1977, erdhi në jetë aktorja amerikane Liv Tyler. Në vitin 1979, Sony prezanton Walkman. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë, Gjermania Lindore pranon markën gjermane si monedhën e saj, duke bashkuar ekonomitë e Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë, Kina rifillon sovranitetin mbi qytet-shtetin e Hong Kongut duke i dhënë fund njëqind e pesëdhjetë e gjashtë vjet të sundimit kolonial britanik. Në vitin dy mijë e dy, Gjykata Ndërkombëtare Penale është themeluar për të ndjekur penalisht individë për genocid, krime kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimin e agresionit. Në vitin 2004, ndërron jetë në moshën 84 vjeçare aktori amerikan Marlon Brando. Në vitin 2007, pirja e duhanit në Angli është e ndaluar në të gjitha hapësirat publike edhe në shtëpi. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life? Kënga e ditës. Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to?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 A Mirëmëngjes. jeni mirë? Mirë. Më në Mirëmëngjes fund. Altini. Oh, Mirë, më në mëngjes, fund. mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori. Se shumë si, si gurkali për po herët Herët po. Herët, ha? Mhm. Që që po, po mendoj, e thuhet buzëkuq si thuhet buzëkuq se s'ka të kuq Po, lapsuq Ti ke është me lapsuq Se që lapsuq, po mi më pëlqen lapsuq Bukur Si të erdhi kështu kjo lapsuq Po ja kot, kështu një kombinim Kishe, e kishe përdor ndonjëherë lapsuqin? Jo, herë e parë E kam atalli e? Herë e parë Jo si fjalë flas, kështu që të përdor një lapsuq A, po, po S'e përdor lapsuq? Po, sigurisht që po A, pra Ku ka femër Unë fillohet herë këta domethënë përdorim si term Këtë nga bëjo, këta Qorruar nga sytë. E bën rregull. E kupton? Jam jam thjesht sa kam. I kam i kam për ta ngritur, po i kam. Jo, 0. Ku diun? 0.25, 0.5. Të ulëta. Shumë pak. Po për po e di sa jam ju mësohesh më, do jo mm. mësohesh, mësohesh edhe edhe do që se është ai shikimi xham, e, ke parasysh edhe ti do Pse mos shikoj xham xham xham. Mm -hmm. Mendon se kur luan braj shpagun e di që ka shumë njerëz në rrugë që kanë nevojë më shumë se unë për syze, po që s'mbajnë. Edhe dhe nuk e ndjejnë nevojën që s'mbajnë se edhe rënia e po, shikimit ndodh në mënyrë graduale, kështu që ti nuk e Ja, nuk e kuptojnë e... sepse në momentin që do vendosin një palë syze do e kuptojnë që do shohin më mirë. Ashtu më ka ndodhur mua. Mm, edhe mua. Unë kam vënë syze të dikujt, edhe kështu ndodh me sa kam vënë re unë, kështu ndodh kam me shumë njerëz. Është vërtet. Që ti vë syze të dikujt për Për t'i provuar? Kështu për qejf? Pastaj kupton që dhe ti ke nevojë. Po. Domethënë kam qenë kam qenë në makinë. Ku pas kam qenë? Ishte kroskoti i dikujt aty dhe dhe kosi i gjeta këto palë syzet që ishin optike, ndërkohë makina ikte. Edhe i vura dhe ishin ca ndërtesa aty tutje. Mhm. Edhe filloi të zoje. Po, jo, fokusi u përmirësua. I shikoja më fjalët. Ishte si t'thuash dritare te një pallati, e kupton, mhm. dhe ti shikon pastaj çdo gjë ishte kështu. Po. Mhm. Çdo gjë ishte goxha më e qartë, goxha më ishte Full HD, si thua. Edhe thashë unë, "Wow, unë paskam, s'e dija." Se për të parë, ose për të parë nga afër, për të parë nga afër, ose nga afër unë s'i mbaj për shembull. Kështu në tavolinë, gjëja e parë që bëj kur ulem në tavolinë me njerëz sidomos kur kam aty. Tendenca është për t'i hequr. S'e di se pse, duket sikur më vjen midis Ta afron më shumë se ç'duhet. Kështu. Ej, um, sot në klubin e mëngjesit miq të dashur kemi disa gjëra shumë interesante për të folur dhe një pyetje për juve, që është e rëndësishme ndoshta edhe ekzistenciale. Por se mos në Shqipëri. Jo, mund ta bëj pyetjen se është shumë e thjeshtë. Në Shqipërinë e 2014-s, më mirë të jesh me parti apo të jesh pa parti? Çfarë mendoni juve? Me Kam shumë që që nuk është edhe aq e vështirë. Me bukë apo pa bukë. Më mirë me bukë apo pa bukë thotë Altini që uh, nuk mendoj se është aq e thjeshtë, por gjithsesi. Ë uh, aty aty. Je je ti je i gjallë, je i vdekur po mendoja unë. Në, po, ose. Të të rrosh a të mos rrosh. Të jesh a të mos jesh. Po, mund të thashë të jesh a të mos jesh, po. Ë, uh, kështu që në Shqipërinë e 2014 të jesh me parti apo pa parti, cila është uh, rruga më e mirë?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 Unë jam Blendi këtu me Ju çdo ditë në klubin e mëngjesit, nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve. Ë, uh, Jeri. Tash. Shumë mirë. Ë, uh, dua të të bëj një pyetje. Mm -hmm. Pyetjen ta bëra edhe çfarë, unë shoh ti e di. E di tash. Jemi po. vetë tani. Shumë mirë. Të jesh apo mos të jesh me një parti. Ti, domethënë, në Shqipërinë e sotme. Mm. Më mirë të jesh njeri i partisë apo të jesh pa parti. Tani thikë me dy presa, është si të jesh si mos të jesh tani ti përgjigju. Ti jep sot në vitin 2014 dhe pastaj i jep argumentin tënd. Në 2014, s'ka gjë jeri. 10 vjet më parë. Para 10 vjetësh ishim në 2004, po. Gjërat lëvizin, kanë ndryshuar gjërat Jeri. Po, kanë kaluar 10 vjet. Jo dhe aq. Jo, dua të them në këtë në këtë pyetje jo dhe aq. Po kur e shkruan atë aty ku ishte një zero tani vë një njësh. E kupton? Është 2 0 1 4. Po. Faleminderit. Okej, okay, po them. Mendoj se po, është e domosdoshme që të jesh me një parti. Është e domosdoshme. E domosdoshme, për shumë njerëz është më mirë që të kenë të jenë përkrahës të një partie. E kuptoj, po pse po është kjo? Pse është kjo? Pse është kjo sipas teje? Po është sepse përfitojnë më shumë, ndoshta. Përfitojnë më shumë? Çfarë po. përfitojnë? Përfitojnë ndoshta një vend pune më të mirë. Po sa veta do futen në punë Jeri? Do i gjejmë një vend pune. Por çuditërisht i gjendet një vend pune. Nuk ka, po, nuk ka ose më mirë, tash. Një vend pune më mirë se sa ai që mund të ketë më shumë aftësi se ky. Po kush është ndërtuar për këtu? Edhe ai që e ka marrë më fal, ai i partisë që e ka marrë. I bie i PS-s në këtë rast, meqë ata fituan. Çfarë se kanë ato dy raste? Po bie, po kush i bie, më fal. Është i PS-s ai, edhe ai që ka marrë, që ka organizuar, që ka premtuar, që ka thënë do të fus këtu, do të fus atje. E çon atje ai që thonë atje, jo po s'fus dot i thotë ai se e kupton tani kështu është bërë me organigram, është organigrama është plotësuar. Organigrama nuk fus dot. Kështu që ikën ai, do presësh pak, po kur të rregullohet do të marrim në telefon do ta shoh. Pastaj shkon prapë këtu ai i thotë, po unë punova, bëra kaq, bëra aq, e kupton se votat kam dhënë 100 vota, po më mirë ikim me LSI-n. Po ky që është 100% ata që janë të zellshëm mund të fitojnë një vend. Nga shtatori do rregullosh shumë shumë. Por megjithatë ti që ndron vend, vendimin tënd që ti je me partinë, por një njeri që është i partisë për shembull ose ti je ku di un haptazi, a me tesër po them. Kjo ndodh, është një gjë që ndodh aktualisht. Në rregull, le të dëgjojmë tani nga Altin Sulaj, mish dashur që këto konte partisë çoçi di. Unë në fakt sot në Shqipërinë e 2014-s po. mendoj që më mirë të jesh pa parti dhe ua këshilloj të gjithëve që të shohin punën e tyre. Partia të bëjë të sajën, Po ti shkon në parti, po partia nuk është godina. Partia nuk është grehina, partia janë njerëzit. Altin. Po njerëzit po i kanë, po, po, po, po. kanë njerëzit. Ëh? Hm? Domethënë nuk Pjesa më e madhe e kam vënë re që po ti jesh me një parti sot ka një vend pune. Po. Gjithë kemi të se parti, por jo, nuk po. duhet kështu. Po jo, nuk atë nuk duhet kështu. Mirë, okay. Ti ulë ti mendon, më mirë njëri parti apo njëri pa parti. Unë nuk jam marr kurr, po kurr ama me parti. Ti të ka dhënë një deri në vot, po më mirë të merresh me shoqin e po të një opinion në shky. Jo, jo, e kam. Më shkruan njëri thot Klajdi Osma. Thot që në pikë të mëngjesit me partit. Ua sa bukur a. Mm. Mm. Tash e kupton, nëse juve ju duket sikur ky është muhabet partiak, në atë sens. Atë ne ndrojmë temën. Okej, okay, jo, jo, po. Jo, unë nuk e ndroj temën sepse ky nuk është muhabet partiak në sens. Do ai ta ndrojmë temën. Kush thot që do ai? Ku ishte ky dje? Për shembull, që folëm ne. Kishim një kur kishim një temë pa partinë. Pse s'na tha bravo, sot pa parti. Nice, hajde. Pse s'na tregoi për pushimet e tij? Se ne nuk po flasim për partitë. Ne po flasim jo. për njeriun. Si është për njeriun? Ore, e kuptoni juve që njeriu në mëngjes do apo nuk do Klajdi, Blendi, Jeri, Altini dhe Olta? Do flasë edhe për bashkë me Dorin. Njeriu është i rrethuar dhe jeton në një ambient i cili është i ndërtuar kështu. Mm. Mund ta harroni që mund të jetoni, siç thua ti, i izoluar për shembull nga mm -hmm. partitë. Partitë janë kudo. Partitë janë, po themi, në mënyrën se si ti e ngre jetën, në në, në ata që njeh, në ato që s'njeh, në ato që arrin, në ato që s'i arrin, në ato që mund t'i kesh, në ato që s'mund t'i kesh. Në mënyrën se si jeton, në mënyrën se kemi ngritur ne, shikoj se si e kemi neve. Shqipërinë sot. Kjo Shqipëria është produkti i partive, kjo është politika e partive. Partitë kanë qenë njerëzit që mblidhen bashkë, njerëzit duan të përkasin, njerëzit kanë po, nevojë të pra, jenë në një fis. Po, po, unë jam i fisit të vikingëve, mm. unë jam socialist, unë jam demokrat, unë jam LSI-n. Domthonë gjithë duan të jenë me dikë, Sepse kështu ti je një grup, kjo është kjo është thellësisht njerëzore. Dhe kështu ti mund të shqyesh ndonjë plaçk, siç kanë bërë gjithmonë. E ke parasysh? Unë mendoj se kështu funksionon. Përgjithsisht në Shqipëri. Po ka pasur një kategori njerëzish që nuk duan të jenë pjesë e kësaj, sepse nëse ti bësh me partit, problemi është Po sa më lart ngrihesh pastaj që duhet atë lugën ta mbash me vete sepse do hash edhe nga ajo që nuk do të hash her pas here. Sepse kështu është ajo. Dhe po fillove ta përdorësh një herë, do të bëhet zakon pastaj do ta përdorësh gjithmonë. Po, sepse kjo është është është se si loja funksionon. Po gjithsesi, për njeriun e thjeshtë ama. Për njeriun që nuk është se do të merret me këto në nivel drejtues apo ku di unë se çfarë. Unë për atë që të paktën ka plot njerëz të aftë që mund të jenë të krahut tjetër, unë për këtë nuk jam. Që nëse vjen një parti në pushtet, një njeri që është shumë i aftë dhe di ta bëjë punën, menjëherë meqë është i krahut tjetër dhe e heqin. Njerëzit s'mo, pra, këtë s'dua unë që të ndodhë. Po njerëzit s'duhet të thonë ata që janë të aftë, çfarëdo lloj krahu t'i përkasin, ose mos bëhet fare me parti. Po prandaj po them pra që në fillim fare njerëzit duhet të reshtin së përkituri krahëve. Mhm. Po, kjo është. Sepse njerëzit i marrin punët sipas krahëve, pastaj duhet edhe që të rrojnë me pasoja, që krahët ndrohen vëlla. Dhe një ditë nuk do të jesh më. Nëse ti e merr me meritë atë, ë, dhe nuk nuk ta ka dhënë njëri krah, krahu tjetër ka shumë njerëz që mbeten. Më beso Altin, ka shumë njerëz, janë po, po. ndrruar administratat që u bënë zgjedhjet. Dhe kishte shumë njerëz e vërtetë është. Që kanë qenë dhe janë akoma. Isha në një zyrë dje në fakt që mhm. pashë po të njëjtat fytyra që kisha parë edhe para një viti. Kurse shumë nga ata që kanë hequr, me thënë të drejtën, kanë qenë aty vetëm sepse ishin të krahut tjetër dhe nuk duhet të ishin fare aty. Aty mirë do bëhet. Tash shteti nuk mund të bëhet edhe me bryla. E kupton? Me bryla në kuptimin Nga trutë. Po gjithsesi, ti s'mund s'mund ta bësh dot. Se e ka vënë partia atë aty. Nëse. Sam Smith do të vijë tani. Stay with me është titulli i kësaj kënge. Ora është 7:28 minuta e 34 sekonda në këtë çast. Miq të dashur, përshëndes. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. Mirëmëngjesi të gjithë e mirë se keni ardhur Miq të dashur ju përshëndes është ora tani 7.31 minuta Sapo dëgjuat nga Sam Smith ishte Stay with me tani Jeri Ka një frymëzim për ditën e sotme Edhe sot ka një frymëzim dhe ky është Dhe ka të bëjë me stomakun sot frymëzimi oh. Sepse është dita Për të ngrënë Për të bërë një mix akullore Dhe më pas për të shijuar ato oh, Pra jo vetëm një shije Por të zgjidhni disa shije së bashku oh, yeah. Por që mbetet te shijet tuaja Shumë Nuk bën asgjë. Sikur të hedhësh nga një lugë për çdo për çdo shije, nuk bëhen disa shije. Po të paktën, ë, bëj tre shije të ndryshme. Duke bërë tre shije, pastaj bëhet e vogël. Atë akulloren me tre shije sot nga Jeri miq të dashur e keni. O Jeri, a mund të arritësh të ketë vetëm një? Ku është falas? A janë në kafet, në kafet janë falas. Po ne kemi doktuar këtë frymëzimin, vetëm të një kupë. Ajo, se çka bëjnë sa? Kam parë sa që fusin nga katër lugë, ding ding ding ding ding. Oh. oh. Po. Edhe pastaj janë kështu ting. Si tela. Se çfarë do bësh? Kafeina. Kjo është kafe origjinale, nuk është se është dosta. Nuk është nga ato që duhet edhe shtor pakon, po. Nuk pra. është një kafe. Ej, ë uh, Sia ka Chandelier. Yes. Kur të kthehemi, unë do përpiqem ta kem gati, s'kam filluar akoma, po e kam në mendje dhe e di se çfarë do të bëj. tekstin e kongës. E filloj me atë para anagramës, pastaj bëj një anagram. Okay. Tekstin e kongës e kam një kongë bukur. Kthehem pas pak. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Ju urojmë një fillim muaji sa më të bukur dhe të mbarë ku do të ndodheni. Pa na trego çka ka ndodhur. Ju e dini që zakonisht dasmat janë një ceremoni shumë zyrtare ku ftohen të gjithë njerëzit më të dashur e me radhë me po, radhë. Po dhëndri dhe nusja janë drejt altarit. Një sekondë tash, hajde se i dim këto. Por ka ndryshuar sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një trend i ri që po ndodh, mm. të bëhet fjalë për nuset edhe shoqërueset e saj. Që? Kanë thyer të gjitha tabutë dhe janë duke bërë fotografi Blendi ku tregojnë të pasmet e tyre. Mos e fut kot. Po. Ky është trendi më i ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duket sikur e kanë përkrahur pjesa më e madhe wow. e vajzave në ditën e tyre të martesës pa. dhe ka bërë namin. Sa bukur është. Ah, sa bukur. Do të thënë ça ndodh tash, na shpjego pak për ata që nuk e shikojnë fotografinë. Çfarë ndodh është që nusja së bashku me vajzat që e shoqërojnë, ngrenë fustanin, pra, ngrenë fustanin, kamerës, ngrenë fustanin jo e tyre. Vajzat që edhe nuset përgjithësisht, por janë më shumë ato shoqërueset e nuses që e bëjnë pa asnjë lloj problemi. Tani fotoja bëhet nga para apo nga pas? Bëhet nga pas, ato janë me shpinë, mm -hmm. ngrenë pjesën e pasme të fustanit dhe tregojnë dhe tregojnë të mbathurat përpara aparatit fotografik. Po. Ka raste që janë edhe pa të brendshme, kjo është e vërtetë. Po, po mund të jenë ieri, por me sa shoh unë pak nga fotoja, ka raste që tregojnë të dyja, mm. si thuhet, ose vetëm njërën prej tyre. Të dyja mollaqet. Mollaqet. Po. Varet kush është më e turpshme Altini, tregon vetëm njërën. Por ky është trendi më i ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mendohet, po që bravo vajza. Është shumë i pëlqyer në rrjetet sociale, mendohet që edhe në Europë do të ndodhë së shpejti diçka e tillë. Kjo nuk di. Unë për vete do e bëj klasike. Tash edhe edhe edhe shoqërueset e nuses në Europë do t'i tregojnë brekët Atëherë. Gati. Kjo është një këngë shumë e bukur miq të dashur. Mua me të vërtetë më pëlqen. Dhe mbas pak do ta dëgjojmë. Por deri atëherë, është një këngë e re apo e vjetër? Jo, është një këngë e re. Atëherë. Faleminderit maestro. Kënga është romantike. Mhm. Mm Ka një gjë që përmendet diçka që nëse unë do ta përmendja, menjëherë do ta jepja këngën e tëra e tëra dhe thjesht do vinin mesazh me njerëz që thonë, "Ah, është kjo këngë." Mhm. Mm Kështu që unë atë fjalën është është një vend, në fakt. E kam hequr, e kam zëvendësuar me fjalën atje. Atje. Në vend se të them vendin. Në filan vend. Mm -hmm. Okej, që mos të mos jepet. Po gjithsesi. Kam dyshimin që do gjendet Një piano prej floriri Dhe kastijanin e bukur Për ty Për ty Do i lija të gjitha Hektarët e mi Që kam arritur E mund të jetë e vështirë për ty Për ta besuar Por për ty Për ty Do i lija të gjitha Më jep një arsye të mirë Pse nuk duhet të ndryshoj kurrë. Dhe nëse më përqafon e dashur, të gjitha do të shkojnë tutje. Më jep një arsye të mirë pse nuk duhet të ndryshoj kurrë. Dhe nëse më mban e dashur, atëherë do të largohen të gjitha. Miqtë dhe familja, ata nuk kuptojnë. Ata kanë frikë se do të humbja kaq shumë. Nëse ti Merr dorën time, por për ty, për ty do t'i humbisja të gjitha. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çm po, fitues. Shiko fillon shtëpinë që kam atje? Atje. Mhm. Do ta jap për ty, do ta do ta lija për ty. Pastaj arkën e fshehur të thesarit, pianon e floririt. Të gjitha. Të gjitha. Të gjitha. Do t'i lija thotë për ty. Ella Airi vjen tani Që po, po çfarë bëni? Atëherë, do bëjmë një anagram miq të dashur. Është koha për një anagram në klubin e mëngjesit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mmm, Eri. Dhe cila është fjala? Ti ha çdo ditë? Po normal, si gjithë njerëzit. Sa herë në ditë? Tani Han tigër. Han tigër os. O Eri. Han tigër. O Eri. Ha është tigër Eri. Han tigër. Ros. Tigër ros. Një tigër ros. Tigër ros ndoshta po e quajmë është tigër i vogël. Han tigër os. Është anagrama e ditës së sotme. H A N T I G E R O S. Teksti i këngës flet për shtëpinë që kam në atë vendin atje. Arkën e fshehur të thesarit, një piano prej floriri dhe kastiljanin e bukur që për ty për ty, do t'i lija të gjitha. Hektarët e mi që kam arritur mund të jetë e vështirë për ty të ta ngelësh, të ndalësh e ta besosh, por për ty do i lija të gjitha. Për ty, për ty. Më jep një arsye të mirë pse unë nuk duhet të ndryshoj kurrë dhe nëse më përqafon e dashur atëherë gjithçka do të kalojë. Do të shkojë. Ky ishte. Han tigër os Eri. Han tigër os Eri. Për të kemi të rentuar fare Eri. Mirë, 06 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur. Në klubin e mëngjesit në orën e dytë do të flasim për diçka tjetër, përpara se të shkojmë atje, do të shkojmë tek muzika. Ajo do të vijë tani me Who. E ndoshta do të kemi një përgjigje për ju mbas kësaj. Në lidhje me kush fiton Tekstin e këngës për ditën e sotme shikoj pak atje. Olta e dashur. Patjetër. Do të bëhen autostradat altin me pagesë. O oh, sa mirë. Do të flas pak për këtë. Gjëra diçka di. Po po po. Do të dëgjojmë. Pas pak. Colors are fading Ej, le mos e prish tash. Le mos e prish. Mirë ishte. Po bra. Ishte kënga e ditës, ose unë s'e dija fare që ishte kënga e ditës. Po. Ishte kënga e ditës. Ne e po. kaloi kështu si. E dinte Irisi amë. E ka gjetur ajo. Mm. Bravo. 827 i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo i qoftë Irisit, një lule nga bota e luleve. Iris do të jetë një lule në vazo, e dashur, kështu që do të vish ta marrësh Këtu në Club FM ne 104 jemi te Rogneri dhe ta mbash me kujdes edhe ta ushqesh. Ka nevojë për dashuri. Po, po, patjetër. Se kanë lulet për dashuri për diell. Për ujë dhe për diell dhe për dashuri tha Jeri. Po. Tani dashuria opsionale është. Opsionale është, mund të mos ta duash shumë me zjarrmi, po. Po nëse nuk e dashuron nuk përkujdesesh. Tash do të thonë që ti si mund të bësh dashuri me lule. Unë nuk thash të bësh dashuri me lulen. Po ti po dëgjon mbrapsht sot. Jam i sigurt se nëse do të provoje, do të gjej ku ka një vullnet, ka një mënyrë. Ka një mënyrë kjo, absolutisht. Jam pro kësaj. Ti meqë do të eksperimentosh, eksperimento. E po kshu është. Mirë, atëherë do të dëgjojmë atë që ishte teksti i këngës për sot, duke i uruar fitoren e lojës. Edhe atë që erdhi i pari me mesazhin që thoshte Budapest nga George Ezra dhe është Dhe është Ejoni Bravo Ejoni 613 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line 613 ajo është Budapest miq të dashur nga George Ezra tani në klubin e mëngjesit ishte Për sot teksti i këngës e kështu të daj My house in Budapest, my hidden treasure chest Una noche no Una noche no Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim Jemi me Blendin Me Jerin Me Altinin Me Oltën edhe me Lorin Po Olta se ajo është një rrugë e ndërtuar nga partia demokratike Faleminderit shumë, mirë se keni ardhur në e lexova, e lexova po kaloja, po kaloja në në këtë, çfarë quhet ajo këtu. Mm. Tek ajo unaza e Tiranës kur vjen nga Liqeni i Thatë, që shkon për tek po shkoja te TEG-u në fakt. Po, po. Dhe lexoj atje në njërin nga këto mbikalimet sipër me blu e lyer, ja atë pikërisht atë që thash. Kjo rrugë e ndryshuar, kjo rrugë e ndryshuar. M'fal, e ndryshuar, e ndërtuar. E ndërtuar. Rrugë e ndërtuar nga Partia Demokratike. Oh. Po, s'na qenka uh, film ndërtimi. Dhe bravo ju qoftë. Është është mentaliteti shqiptar, është mentaliteti shqiptar. Ky na futi në NATO, ky na futi në në statusin, ky na bëri vizat, ky ndërtoi këtë rrugë, po. sikur Enveri ndërtoi spitale, shkolla, mhm. hekurudha, gjithçka çfarë ndërtoi Enveri. Enveri merr gjithë ditën nuk pushonte as flinte, mhm. vetëm ndërto, ndërto, merr dam, dam, me binte çekiçit Enveri Gjithë kohës, edhe bunkere, pa po ato i harrojmë ato bunkeret. Nejse, ëm, se janë 750.000 Copë. Po pra. Jo, kushton, po, kushton shumë. Mund të ishin bër, mund të ishin bër ato rrugë pallate, ku di unë se çfarë tjetër. Spitale, shkolla. Por që ato s'u bënë, ato nuk i përmend. Përmendim këto pra. Hekurudha, spitale, shkolla që ai ndërtoi me forcat e veta, pastaj ky na bëri rrugën. Gjithmonë mentaliteti është sikur dikush na e bën. E kupton? Mm. Na e bën dhe na e bën dhuratë. Edhe kur dalin kështu, jo dhuratë për qytetin e Tiranës, po ju bëjmë një dhuratë. Jo Kjo do jetë një dhuratë, tramvaj do jetë një dhuratë për qytetin. Po, pra. Dhuratë nga kush more? Po pse taksa s'paguajmë? Nga kush po, pra, më shumë? Nejse, ehm, um, kështu që kështu kështu është jo. Jo, ky mentalitet është. Po, po, ato bëhen me me me me kontributet e gjithsecilit me secili bën detyrën e vet. Edhe këto falënderime për Secili jep nga pak. Falënderime për punën, falënderime, faleminderit që je. O zot, është që ekziston. Është një kështu. Po Jeri po më tregonte, uh, nejse po më tregonte Jeri për si ishte kjo Jeri? E kemi fotografinë e këtij? Ku është ky? Duhet ta gjej për pak. Djaloshi. Djaloshi 10 vjeçar nga Gjermania. Po. po. Çiç ka bërë? I cili ka bërë një çmenduri të vërtetë, duke qenë se gjithë të rinjtë preferojnë të bëjnë tatuazhe, piercing të ndryshme, ky i ka tejkaluar, nuk e mbaj mend emrin për momentin. Dhe çfarë ka bërë është përveç se gjithë trupin e ka mbushur me tatuazhe dhe fytyrën me piercing, ka bërë një piercing të çuditshëm në tek faqja e tij. Piercing konsiston në atë që ka bërë një vrimë shumë të madhe, aq të madhe sa ti mund të shohësh nëse ai është në profil dhe është në Ky, Altin, ka ka ka bërë një ka bërë një vrimë të madhe në faqe. Në faqe dhe i duket komplet uh, dhëmbët, pjesa e brendshme e gojës. Dhe pastaj ka vënë një piercing, është një një lloj teknike e caktuar që djemtë përgjithsisht e bëjnë tek veshët, por unë nuk kisha parë asnjëherë të bërë në pjesën e fytyrës, pikërisht oh. në faqe. Dhe ti Altini mund të shohësh aty çdo gjë teknikisht, gjuhën, dhëmbët, Por ky nuk mund të ushqehet më normalisht sepse kuptohet se pse, se nuk mund të përtypet si gjithë njerëzit. Po. Tashmë ushqehet vetëm me, me domethënë ushqime të lëngshme. Me lugë. Mm. Fute me me me pipë, që mund të hajë. Po. po, po por ishte një çmenduri e vërtetë. Po, aman ka diçka të veçantë. Ti vë një tapë pastaj. Domethënë, siç siç e kanë bërë këta zotëria te veshit që kanë këtë piercing-un e madh të veshit, po ky e ka në faqe. Ai e ka në faqe dhe është shumë shumë e madhe. Po. Teknikisht mund të shohësh ti. I duken dhëmbët. I duken dhëmbët, i duket gjuha, po pjesët e mishit. Një çmenduri sepse do të ishte ndryshe. Të hajë nga dy anë. Gjithë njerëzit e tjerë. Ti mund të shikosh profilin e dhëmbëve po, ti si po. si në kafkat, si në këto. Mm. Wow. Çmenduri. E frikshme. Shumë e frikshme. Po do të shikojmë, është do të jetë jo vetëm e frikshme, por edhe pak jo praktike. Se ha një një lugë oriz, për shembull, del orizi te nga nga faqja. Do ta mbash dorën këtu. Ta ashtë rizin A, e gjeta një foto po. Kështu që po ta të njësë Nga ana tjetër, nga ana tjetër, mund ta hedhim tek Klubi i mëngjesit mm -hmm. Edhe në Facebook që ta shikojmë në Facebook Mirë, a, ju përshëndesim nga Club FM në 104 Do të fillojmë tani me lojën e fjalës së censuruar Miq të dashur, ndërkohë që unë do të jap pak ndihmë për anagramën Po jepja ti Dhe tani, fjala e censuruar në këtë të mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Okej. Po tundohem, rrezikoj herë pas here, themi vesh që bëjnë po aq bujë sa ç'bën bujë i ftuari. Aha, unë mora vesh vetëm që është Sokol Balla më duket. Ah, po është Sokol Balla. Po Sokol Balla është, okay. Atëherë, Tundohet herë pas here. Ky është duke folur për veten. Për veten e tij po. Mm. Dhe vesh pip thotë që janë po aq të rëndësishme sa i ftuari. Dhe vesh pip pa. Po. që janë po aq të rëndësishme sa i ftuari. Sa i ftuari, vesh diçka që vishet. Të mhm. brendshme Altin. Jo. Vesh brekë që janë po aq të rëndësishme sa i ftuari, jo, s'ka kuptim. Ta dëgjojmë edhe një herë që ta përmbledhim. Po ndonjëherë tundohem. Po, tundohem, rrezikoj herë pas here, themi vesh që bëjnë po aq bujë sa ç'bën bujë i ftuari i, i programit. Pra, tundohet Sokol Balla dhe vesh pipe, pipe pra. që bëjnë po aq bujë sa ç'bën bujë i ftuari i programit, për shembull që e pe mbrëmë te Koli ishte Edi Rama. Kjo është kjo është buja. Kjo është buja për cilën ndërkohë tjetri thotë, po, e pe Ramën dje te Koli mo. Kurse dikush tjetër thotë, e pe çfarë pipesh kishte veshur Koli? Do thotë është diçka që duket. Mhm. S'mund të jetë brekët Orta. Mhm. Po. Unë këtë mendova. Nëse Orta ka të drejtë, se janë disa çuna që lënë për shembull këtë pjesën që duket. Ti je bravo në firmën se çfarë lloji. Vetëm që Koli nuk është njëri nga ata çuna po. Nëse Mos e mos e ekzagjerove ti tash. Okej, okay, okay. po çfarë mund të jetë? Çfarë mund të jetë miq të dashur që uh, gazetari Sokol Balla ka veshur që tundohet t'i veshë me sa duket sepse bën edhe pak bujë. Mm -hmm. Ndonjëherë edhe më shumë se i ftuari. Kryeministri, pa kryeministri, po kur i thotë kryeministri. Po s'm'i kishte veshur ato më. Po sot që erdha unë gjete ti t'i veshësh ato. Gjithë po flasin për ato të tua. Mendoj apo jo. Se kshu i bie, do të bëni. Po, po, po. E dëgjojmë edhe një herë. Kujdes, çfarë mund të ketë veshur? Po tundohem, rrezikoj herë pas here, themi vesh që bëjnë po aq bujë sa ç'bën bujë i ftuari i, i programit. Okej. Okay. Ah, në fakt kanë thënë syze. Jo. Jo, s'janë syze. Madje ishte kollaj ajo. Megjithëse ka një palë syze të kuqe, rrezikojnë ndonjëherë. Shumë interesante. Ndonjëherë që mua më kanë tërhequr shumë vëmendjen. Por që por që s'janë syzet. Unë do të kisha thënë syzet në fakt, por nuk do ta thosha se. Ua kam lënë radhën dëgjuesve po për situatën. Jo, jo. As kostum. Atëherë për çfarë, për çfarë uh, luhet? Olta. Për një orë nga Primi. Për një orë nga Primi Moçes. 069 20 70 222 miq të dashur nuk janë syzet dhe nuk janë kostumet e Sokol Ballës që kur i vesh ndonjëherë bëjnë po aq bujë sa të ftuarit në programin e tij Top Story, Top Story. në Top Channel. Ëm, ehm, uh, megjithatë, po ju ndihmoj pak për anagramën në këto çaste. Han Tigros, Han Tigros, është diçka e mirë. E nuk ka të bëjë me ushqimin. Jo. Dhe është, po themi, diçka që është njerëzore. Mhm. Mm diçka që është ndoshta edhe shpirtërore. Shpirtërore, po mund të jetë edhe një furrë buke. Po. Po drejt. Mund të jetë edhe një bukë e freskët. Po edhe një gjellë. Mund të jetë edhe një batanije. Mund të jetë edhe një përqafim. Ose kur del dielli. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Ora është 9:23 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Atëherë. E kanë gjetur apo s'e kanë gjetur se çfarë është Han Tigrosi? Është ngrohtësia. Ngrohtësia, Han Tigrosi. Ngroht Ngrohtësia, shoku ngrohtësia, po e ka ë-në ajo, s'e heqim dot. Ka ngrohtësia. Ngrohtësia është Han Tigros, bravo. E ka gjetur Adela. Bravo. Bravo Adela. Bravo Adela. Ka qenë e vështirë Adela, se pak njerëz e kanë gjetur në krahasim me ditët e tjera kur anagrama mund të bëhet shumë e lehtë, sot ka qenë goxha e vështirë. Mirë, atëherë do të hidhemi në një temë të dytë, jemi në orën e dytë të transmetimit tani dhe kjo është serioze. Rrugët në Shqipëri do të bëhen me pagesë. Yes. Po. Cili është komenti yt? Tani, ë, uh, Tani, kjo është pyetja. Këto rrugë do të shkuat. Sa i bëri neve Luli. Po pra, shihni, u bënë xhubën ato. U bënë xhubën. Tashi po. duan edhe ato, atë mirëmbajtjen e tyre. Sepse e vërteta është që rrugët në Shqipëri nuk janë në standard. Se mund të ndërtohen si ndërtohen, sido që shumë herë që kur janë ndërtuar, janë ndërtuar nën standard, por edhe kur ndërtohen mirë, vjen koha pastaj me amortizimin e natyrshëm me përdorimin e rrugëve që fillojnë rrugët e bëhen gropa gropa këtu e gropa gropa atje. Mungon mhm. një ndriçim këtu, mungon një gjë tjetër atje dhe edhe çështja është se me rrugët nuk është si me ku di unë tani mirëmbajtjen e, e diçkaje tjetër. Ka të bëjë me jetën e njerëzve çdo ditë. Mm -hmm. Udhëtohet me 100 km/h, me 110 km/h, me 80 diku, me 90 diku, por është gjithmonë e mjaftueshme që një përplasje, një aksident të shkaktojë Vdekje. Të plagosur e ndoshta edhe të vrarë. Kështu që mm. me rrugët nuk bëhet shaka. Rrugët duhet vënë dorë mbi to. Dhe një plan që është bërë tani më publik në media të ndryshme është që rrugët jepen me koncesion tek privati. Pra këta koncesionarë që do t'i marrin këto rrugë, do t'i përdorin ato, do t'i mirëmbajnë ato, por do të vënë edhe ca, si thua, sportele. Mhm. Mm para se të dalësh në Fier, për shembull, apo para se të dalësh në Vlorë, apo gjatë rrugës midis Lushnjes dhe Fierit, e zëm, ke një moment aty ku duhet të ndalosh, bën pagesën gjithë ditën. Dhe vazhdon rrugën. Siç është jashtë shtetit. Mhm. Mm dhe i jep atë 500 lekshin këtu, apo ku di un se sa, do të caktohet ajo. Dhe gjithë kjo fondi i mirëmbajtjes që kjo firma fiton pastaj, jo gjithë kjo. Firma ka fitimin e vet atje sigurisht. Një pjesë e vogël, po. Tani, nëse këtë punë e bën shteti, nëse këtë punë e bën shteti, atëherë shteti nuk shikon që të fitojë. që të marri lek në xhep të vet. Mm -hmm. Domthonë shteti thotë që kaq janë kostot dhe un me këto para që kam do do mundohem që të mbaj rrugët në standarde cilësore. Të duhur. Mm -hmm. Po. Kurse firma thotë un do të mbaj rrugën standarde cilësore, po un do fitoj edhe vetë. Kupton. Do fitoj edhe un. Po firma, do fitoj un pra ca para nga këto do shkojnë për pronarin e firmës sigurisht mm -hmm. do të mhm. bëj një shtëpi të madhe të bukur. E kupton pa ata inxhinierët e firmës do blejnë shtëpi të mëdha të bukura. Do blejnë. Do bëjnë udhëtime jashtë shtetit, pra gjithë këto fitimet e firmës aty do dalin. Normal. E kupton, do dalin, pra, përveç se do nxjerrin ato. Do të shtrohen dhe rrugët. Po, edhe edhe firma, edhe firma do pasurohet. Le ta themi edhe këtë. Po, po. po. Le ta themi këtë. Dhe jo me pak, por do të pasurohet me miliona, miliona, miliona lek. Mm. Vazhdimisht, pra që e ka edhe këtë. Ama nga ana tjetër shteti s'e bën dot. Mendoj unë. Se mendojnë që shtetin, shtetin do ta vjedhin shtetarët pastaj. Pra ti thua më mirë që e di që fiton firma kaq, se sa ta vjedhi dhe ai dhe ai dhe ai dhe ai të gjithë nga pak. Siç e kemi parë që ka ndodhur në socializëm vazhdimisht. Mm, kaq e kaq vite. Ku njerëzit e ashtu në që i ka atë, se se së shëtyrë janë fund fare dhe siç janë keqmenaxhuar gjithmonë mm. gjërat. kur kanë qenë në dorë të shtetit, që fatkeqësisht është e vërtetë, më vjen shumë keq ta pranoj, por që kështu ka qenë. Gjërat janë në shtetit janë dhënë mbas, ishin dhënë në galerinë e arteve. Ishte Barroso, ishte kjo ekspozita e bukur, ishte kryeministri Rama, ishin gjithë ministrat pothuajse të ftuar etj etj. Mbajtin fjalim atje, s'kishte ajër të kondicionuar. Mos. Ai premtoi fonde, premtoi fonde për artin shqiptar. Edhe un po mendoja ca nga këto fonde të shkojnë për kondicioner. Ju lutem, se pëlciste derri atje. Që mos ka të dëshme. Arti shqiptar ka nevojë për ajër të kondicionuar. Mendoj por gjithsesi, se s'do të dal nga tema. Pra, pra jemi para kësaj. Kur shkojmë në plazh, kur shkojmë në Dhërmi, kur shkojmë në Shkodër, kur shkojmë në Korçë, kur shkojmë në Pogradec, kur shkojmë gjithandej nga të shkojmë, kur shkojmë në Kosovë, hmm. do duhet të paguajmë. Supozohet për shembull do jetë 5000 lekë për të kaluar tunelin, po flas me të vjetra tash. Mm -hmm. Atë te Kalimashi. Sa të jetë nuk e di se sa do jenë çmimet. Nuk di se. Por që ato do të kenë kosto, e do të kenë kosto për ai fermeri për shembull që çon domatet, që çon patatet, e kupton që e përdor rrugën shpesh. Këta studentët që shkojnë në shkollë, vinë nga shkolla, ata që janë pedagogë, për shembull që do të marrin makinën, shkojnë në Durrës, vinë nga, mhm, Durrësi. E kupton se çfarë? Që janë për punë dhe për qejf në tjetër. Buxhetorët për shembull që janë këtu, tren s'ka, as opsione s'ka, kështu që të gjithë do të përplasen atë rrugë. Kjo do të rrisë kostot. Pak e nga pak. Mendoj unë se mund mos jetë nuk e di. Po, po. Nuk e di, po duhet marr parasysh kjo. Hmm. Se sa do jenë, se një familje shqiptare që merr atë rrogën, ai që ka atë rrogën minimale, 330000 lekë. Duhet të mendohet për të gjithë. Normalisht atij i rëndon se po e bëre edhe sikur 2000 lekë ta bësh, atë një ashtu për mjet atij i kushton. Se një herë, dy herë, tre herë, katër herë, po nëse do ta bëjë për ditë ai për shembull, atë rrugën se do ta dërrmojë fare ekonomikisht. Ja. Kështu që nuk e di se ç'mendoni juve, është diçka që Ndodh edhe jashtë. Ndodh. Nuk është model shqiptar. Po. Unë mendoj që në kushtet e Shqipërisë është është i nevojshëm. Mhm. Por që nuk e di se ç'mendoni ju. Lek, uh, kjo është diçka që kemi. Njerëzit se jo, po shqiptarët për shembull s'ishin mësuar që të paguanin për televizor. Televizori ishte falas. Kujtoni se shikonin televizorin. Shikojmë këto kanale falas që ishin gjithsesi. Por që u fut koncepti pastaj që duhet paguash për të parë televizor. Blesh tringun, blesh Digitalbin, blesh këto platforma të reja. Po, u mësuan njerëzit. Ting ting ting lekët. Në okay. tani nuk ju bën më përshtypje. Televizor me lekë, dhe nuk bën më përshtypje. Po. Rrugët u bënë me lekë. Tani më. Po, nuk do të bëjë përshtypje. Çdo gjë, edhe me celularin, me telefonin, me gjithë. Mund na shkruani në 069 20 70 222 ndonjë opinion për këtë, po e dim që shumë prej jush që na dëgjoni në mëngjes jeni njerëz që e përdorni rrugën. Kështu që do të ketë bëj ajo. Tuneli i Elbasanit për shembull. Do të jetë një Do të ishte një tjetër uh, Gjë që do ta përdorësh atë tunelin, po është një trashë shkon shkurt në Elbasan, por që Po mirë, mund të biesh nga rruga e vjetër. Po mund të biesh nga rruga e vjetër, po. Ajo do jetë pa lek, me siguri. Do të jetë në rrugë të vjetra sërish, rasti. Ja, nuk e mendoj, nuk e mendoj. Varet se sa do bëhet pra. Se për shembull, nëse është, nëse është për shembull, atë le ta le ta bëjmë kështu. Nëse është kalosh tunelin e Elbasanit. Hmm. Dhe është 300 lekë të reja. Jo, seriozisht. Për 600 lekë, për 600 lekë të reja. Unë i hedh 10000 lekë naftë makinës po. për të vajë deri në Elbasan. Po. Kështu që 6000 lekëshi, me thënë të drejtën, më rëndon pak. Të rëndon pak. Po, kështu që i bie nga rruga e vjetër. Do t'i bie nga rruga e vjetër. Është edhe më më kështu. Nuk do thoshe për shembull që më mirë, më mirë të paguaj një 300 lekësh dhe iki shpejt se sa. Për ndonjë rast të caktuar po, mund ta bëj, mund ta paguaj. Kur ke ndonjë urgjencë. Ose 300 lekë për të vajtur. E pastaj mund ta bësh shumë, shko me rrugën e re dhe ktheu me rrugën e re. Ose nëse je, nëse je i lodhur kur të kthehesh, ktheu nga nga rruga e re. Duke parë po. duke bër. Mirë, ne po flasim këtu që ka dhe njerëz që e përdorin për ditë rrugën, ëh, për po, pra, të shkollën. Ja këta për shkollë, këtë po mendoj. Që nuk e përdorin vetëm një herë, se ne mund ta përdorim më tepër për qejf, kur duam të ikim. Po. po. Kurse ata që e kanë të përditshme do e kenë pak më problematike nga ana ekonomike. I bie ditë për ditë nga 600 lekë Një rrog. Po pra ti e zëm se ti punon në punon Tiranë, je nga jo, Elbasani. Jo, është pa të lëruar. Punon në Tiranë, edhe tu bë rruga se të kanë ke dhënë dhe votën pra. A nuk të thanë ata ty që do ta bëjmë rrugën 20 minuta, do kënaqemi do i bashkojmë dhe ashtu. Tani thot ai, që kjo rrugë kushton vlla, dhe do e paguash ti, nuk do e paguaj ai që ndërtoi, ai që ta bëri dhurat. Do e paguash ti. E kupton? Ai ta bëri dhurat, tash i paguaj vet. Por, por ideja është ti je në Elbasan, punon në Tiranë. Po e zbres, se unë nuk e di se sa do jetë çmimi, po po them do të jetë 200 lek. Vajtja, që nuk besoj se do të jetë më më pak se kaq nuk mund të jetë. 200 lek për të ardhur në Tiranë, 200 lek për të kthyer prapë në shtëpinë në Elbasan. 400. I thon 400 lek në ditë. Ti punon 5 ditë në javë. Dhe i bie 12000 lek në muaj. I thon domethënë 2000 lek të reja në javë. Për 4 javë që ka muaji, i thon 8000 lek të reja. 8000 lek të reja është sa paguan drita ti. Mm. Apo jo. Kështu që nëse ti e ke, nëse ti e ke rrogën, po themi 480000 lekë, tani e ke rrogën 400000 lekë. Shumë është. Apo jo. Tam. 8000 lekë. Dhe po e marr minimale, sa do jetë pagesa për të hyrë në tunelin Tiranë-Elbasan, po them 200 lekë për të kaluar, për një mjet. Ajo rruga për shembull e kombit do jetë më shumë se 200 lekë. Ai ai është folur më gjatë dhe më bukur. Për koncesionin është folur, ai është po. tunel 5 5 kilometra, si të futesh ti 5 kilometra. Sa do jetë? Mund të jetë 100 lekë për kilometër për shembull. 100 lekë për kilometër, 500 lekë në dalje të tunelit. Dhe ti paguan vetëm për tunelin, po ke paguar për gjithë rrugën. Për çdo makinë që kalon atje. Wow. Më mirë mos hy llogarive. Ka dhënë nga 100 dark. I bie shumë pastaj. Çi qofta Trenin në Vorë ta çun. Tren, trenin, e kishin Tiron Vorë. Rrugës i bëmë lek. Po, trenin ta çuam Tiranë, kështu që e folëm dje për trenin. Edhe un kam kam Altin, kam kam. Kemi dhënë një foto të një kështu trami, është bërë me Photoshop. E kemi fotografuar në Prag. Edhe e shkruajtëm bashkia Tiranë, aty te ajo te xhami, gjoja sikur Kështu edhe e kemi një tram. Apo tram. Faleminderit çuna, po edhe un kam kam. Ti e kam. Edhe do filloj me kam edhe un. Po. Dhe do t'i japësh kamve, që t'i japësh dhamve. Olta, po që kështu është bërë kjo punë. Tren s'ka, ë uh, rrugë dami. U lodha, u lodha. Ngecën ti. A kalojmë nga kënga. Rolling in the deep nga Adele. Jepini sa janë pa lek. Përdorini. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Është ora tani 8:38 minuta. Ne ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike. Blendi, Iri, Altini, Olga dhe Lori janë këtu me ju çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV. Kemi Xhulietën apo kemi diçka tjetër? Po, jemi. Po lexoj disa nga mesazhet në lidhje me temën që po diskutojmë. Atëherë, çfarë po diskutojmë për momentin është që rrugët së shpejti do të kalojnë me koncesion tek me koncesion tek privati dhe do të mirëmbahen nga ata, më vjen mirë sepse rrugët janë në gjendje të dëshpëruar dhe ka nevojë patjetër, askush s'e mohon për ndërhyrje. Ë, uh, por kjo do të thotë që do të ketë kosto dhe këto kosto sigurisht do t'i paguajnë ata që e përdorin rrugën, ndonjëherë buxhetorët, ndonjëherë studentët, ndonjëherë fshatarët, mm -hmm. ata që përdorin për ditë ata ndoshta do të do ta mbajnë edhe koston më të madhe. Se mua për shembull që një herë, një herë në javë, një herë në dy javë un marr autostradën dhe shkoj për në Palë ku un kaloj një fundjavë të gjatë andej apo këtej, un edhe mund ta përballoj. Po ai për shembull që duhet të vijë çdo ditë nga Elbasani për të punuar në Tiranë apo nga Durrësi për të ardhur në Tiranë apo dikush tjetër që është në Lushnjë apo dikush tjetër që është në Fier apo dikush që ka domate, dikush ka patate, dikush që ka ato gjërat e veta për të nxjerrë në treg. Do ketë më problem. Ai do ketë më problem sepse ai do duhet të paguajë për të përdorur këto rrugë çdo ditë. Ting ting ting ting ting dhe ato të shkretat grumbullohen dhe pamë që një faturë e paguar për ditë mund të shkojë sa fatura elektrike për shembull për një familje. Është vërtet. Kemi Xhulietën që thotë qyshja po ne paguajmë për rrugët e letrat e makinës, do zëmë myk në shtëpi atëherë, nëse bëhet kjo. E tash nuk e di, ndoshta mund të jetë ashtu, po më vjen më vjen keq në qoftë se do të ishte kjo zgjidhja. Ndërkohë Klajdi thot në gjithë botën është me pagesë, kështu që duhet po. bër. Po jo, nuk është kjo që kështu që duhet bër. Po që po, ka shumë në botë, po Jo, kështu që duhet bërë sepse janë atje me pagesë. Ka dhe vende për shembull ku rrugët nuk janë me pagesë. Është vërtet. Në Gjermani për shembull, ku rrugët janë krejt pa pagesë, edhe janë të shkëlqyera. Mm -hmm. Le t'i bëjmë si në Gjermani, themi. Edhe themi ti kemi shembuj shumë të mirë. Po, po. Kemi shembuj shumë të mirë. Po, ka. Ka në Itali me pagesë, ka në Gjermani pa pagesë. Po, prandaj po them, rrugët deri tani janë bërë me taksat tona. Sikur nuk është shumë normale të paguajmë sërish për të ecur mbi to. Rrugët, dikush tjetër na i ka bërë dhuratë Sala. Si mundet dhurata të bëhet me lek? Po, kjo është vërtet. Dhuratat e Salës janë dhuratat e Salës. Unë e kuptoj këtë. Jo, është një mesazh që thotë që unë e kam paguar thotë një herë atë rrugë. Pastaj pse po paguaj taksa vazhdimisht akoma? Mm -hmm. Çfarë do të, oh, okay, ishte ajo me qyqen po. Mirjani thotë i druhem asaj dite kur edhe për të jetuar do të bëhet me lek, nuk u ngopën kurrë këta hajdutë. Jo. Qejfi paguhet, thotë Emiraldi. që e vë të gjithën në një perspektivë tjetër. Qejfi paguhet. Mm. I druhem asaj dite kur uh -huh. edhe me jetuar do të bëhet me lek. Pa. Po. Nuk u ngopën këta. Opa këtu. Ah, sa po e lexova. Më falje. Nuk ka problem. Arditi thotë po ajri a do bëhet me pagesë. Ajri mund të bëhet. Ndoshta një ditë. Nëse po. nëse rregullohen, le të bëhen me pagesë sot uh, Fred Marku sot mëngjes, mm. ndërsa ndërsa Arditi thotë uh, apo. Ti jeri mos më di. Jeri më lexon dy përpara me edhe pse më lexon përpara. Okej, okay, okej. Okay. Në rregull. Ë uh, mund na shkruani më shumë paska ca mesazhe që janë janë thelluar goxha këtu. Mm. Mendohet se kanë parë jashtë ç'bëhet me rrugët, por nuk ka rrugë si tonat. Ata janë ata ortun thotë që të paguash duhet të kesh atë shërbim që duhet, jo se ke parë jashtë dhe o burra ta bëjmë si ata çdo gjë pa kuptim. këtu nejse pse shqipja or shok po qan mm. nën gishtat e tu e shkruajtme kështu po çfarë të mund ty ehm um, kështu që s'e lexoj dot të po thosha e kuptuam Kemi një mesazh nga Rexhina që thotë më në fund diçka me mend, në këtë mënyrë ato para do shkojnë për amortizimin e rrugës dhe të mos mburren më politikanët se po bëjnë rregullime rrugësh. Okej, okay. kthehemi pak te loja e censurës tani miq. Me Altinin që ka Sokol Ballën sot në klipin e censuruar, është një fjalë aty që Altini e ka hequr, është fjala që ne duhet të gjejmë. Unë mendova se mund të në fakt ai po flet për diçka që kur Koli e vesh, uh, tërheq vëmendje dhe bën bujë ndoshta edhe më shumë se sa i ftuari, mm -hmm. apo e ftuara e asaj nate. Dhe mendova njëherë se ishin syzet. Por jo. Por nuk ishin syzet. Mendova se ishin kostumet, madje dikush tha, kostumet. Mm -hmm. Mendova se mund të ishin kravatat. Madje dhe çorapet. Edhe xhurapet, thoshte. Jo, jo, jo, edhe xhurapet mund të ishin. Por nuk janë xhurapet. Po, po, në fakt nuk kanë ngelur shumë. Okej. Okay. Nga gjërat që ne kemi. Ja, është një gjë që duket apo jo? Është diçka që duket. Duket në televizor. Duket në mhm. televizor. Duket në televizor. Ti a ke parë ndonjëherë? Jo, s'ia kam parë me thënë drejtën. Ia kam parë unë disa herë. Ia ke parë ti? Mhm. Ia ke parë. Si janë kështu? Bukura. Bukura. Po. Okej. Ndryshe. Okej. Okej. E dëgjojmë. E dëgjojmë një Kolin. Po tundohem, rrezikoj herë pas here, themi vesh që bëjnë po aq bujë sa ç'bën bujë i ftuari i programit. Do të thosha kapele, po nuk mban kapele. Nuk mban kapele, jo. Nuk mban kapele. Ç'mund të jetë vallë pra? Ç'të jetë vallë? Diçka që nuk është përmendur, tani bëhet më e thjeshtë. Në rregull, mirë. Më duket se u mor vesh. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është Waves nga Mr. Probz tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Miq të dashur, fillojmë dhe bëjmë pyetjen numër 1. Njëra nga fabulat e Ezopit, mhm, mm na prezanton me këtë të qytetit dhe këtë të fshatit. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues Kujdes, shumë shpesh personazhet e Ezopit Po i thashë unë le ta bëjnë këtë fjalë për Sharadio. Për Sharadio. Uh -huh. Gati. Sharadio. Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Një njeri m'u afrua dhe ma tha në vesh për Sharadio. A thuhet a thuhet në vesh, është diçka që thuhet në vesh? Jo, nuk është një sekret. Jo, jo nuk është sekret. Jo. Është diçka që preket deri. Jo, jo. Nuk preket? Jo. Po shihet. Mund të shihet? Mund të shihet. Është një organizim, është një aktivitet. Po më shumë ndihet. Është një veprim. Ndihet. Mm. Era. Jo. Fillon me njeri. Jo, jo. tini. Ngrohtësia. Jo. Ngrohtësia? Jo. Ë është është një ndjenjë. Është një ndjenjë, pra që mund të ndihet. Është një ndjenjë që lind midis dy njerëzve për shembull? Po mund të lindi midis dy njerëzve dhe jo vetëm, se mund të përfshijë edhe shumë njerëz bashkë. Nuk është dashuria, nëse po mendoje okay, për një Okay, okay, nuk është dashuria, se dihet që është nuk me dy njerëz. Nuk dashurinë. Fillon me O. Jo, çfarë është? Orgjia. Jo, më shoh kjo. Nuk është origjinal. E ka kështu kjo, e ka kështu tip. Nuk është origjinal njeriu. Je shumë larg. Është një organizim njerëzish. A tha midis njerëzve? Ka një lloj organizimi midis njerëz, midis njerëzve kur bëhet fjalë për një grup të madh, por mund të lindi edhe midis dy njerëzve në veçanti, ëh, por kjo nuk do të thotë që ata të dy uh, kanë lidhje dashurore për ta pasur. Fillon me m. Është një po, midis, domethënë një lidhje, mund të them. Absolutisht. Absolutisht po. Faleminderit aty. Një tjetër jep një ilustrim. Të lumtë goja. Nga industria, nga industria e ndërtimit. Faleminderit. Edhe e kur punuese, një gur themeli. Për gjithë pa, ata që ta kuptojnë sa më mirë. Atëherë, atëherë. 069 20 70 222 069 20 70 222 guri i themelit në një marrëdhënie fillon me b tam ne është emër burri gjithashtu por jo vetëm në një marrëdhënie intime por edhe në një marrëdhënie shoqërore sigurisht sigurisht mirë kthehemi mbas pak me më shumë në klubin e mëngjesit. Para se të kthehemi Olta do na jep të censurën. Jepi Olta jep sa të duash Olta. Po duhet të japim Rinorit një orë nga Prime Watches pasi ka thënë këpucë. Këpucë. Bravo. Këpucë. Po tundohem. Rrezikoj her pas here. Themi vesh këpucë që bëjnë po aq bujë sa ç'bën bujë i ftuari i programit. Këpucë që bëjnë po aq bujë sa i ftuari i programit. Imagjino çfarë këpucësh duhet jenë ato. Këpucë me dhëmb. Nuk e di se çfarë më vjen. Më ku i ftuari dhe zakonisht të ftuarit janë njerëz shumë të nderuar, por ata janë po aq të bujshëm sa një këpucë. Sa një palë këpucë. Po të jenë të këpucët të duar Janë kaq të rëndësishme se Nisem Po të jenë të rëndësishme Janë dhe çanta Okej, okay, varja Kthehemi pas pak klubi i mëngjesit është Naughty Boy Tani bashkë me Sam Romans Që vjen kënga quhet Home Miq të dashur tetë e 56 minuta Ju përshëndesim Faleminderit Olta për uh, Nescafe-n e dytë që sapo më bëre këtu në klubin e mëngjesit. A mund ta marr? Patjetër. Të bëftë mirë. Ora është 9 e 8 minuta, ju vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Çfarë s'i duron? Olta bëri një Nescafe vetëm 2 minuta më parë, po ishte atje dhe mbante me një dorë, më tha po s'e kishe kapur aty ku duhet. Jo. Tek bishti se te bishti mbahet sa duash. Po, hajt ta provojmë se sa mund ta mbaj unë me një dorë? Dhe po, po ta shoh shumë me janë sot për gishtat. Po ngroh duart. Tash un po bëj un po bëj me hile sepse un e kap vetëm me me pjesë të vogla. Po ti e kap për të buzë, ah, të jo, buzë ti. Është vërtet, është realisht e vërtetë. Uh, Nesa faleminderit. Të bëftë mirë. Rrofsh. Është ngrohtësia, miq të dashur, është ngrohtësia që ishte anagrama e ditës së sotme. Ah, sot në klubin e mëngjesit po bëjmë një, po flasim pak për këto rrugët. rrugët me pagesë, rrugët me koncesion tek privati që jepen në mënyrë që të jenë më të mira, në mënyrë që rrugët mos kenë gropa, në mënyrë që rrugët të kenë korsitë të lyera, që të kenë parametrat e sigurisë që njerëzit mos fluturojnë jashtë rruge mhm. çdo mm -hmm. herë, në mënyrë që të mirëmbahen edhe të arrijnë standardet, qeveria thotë Kjo kushton, kështu që ne do ta delegojmë këtë punë tek privati. Rrugët ama do të bëhen me pagesë, kështu që të gjithë ata studentë, uh, akademikë, po them që ata pedagogë që lëvizin nga njëra shkollë tek tjetra, të përditshmit e kam fjalën buxhetorë, dikush që punon në qytet tjetër nga Durrësi në Tiranë, atë të përditshmen që ka, do të paguajnë vazhdimisht, e vazhdimisht, e vazhdimisht në sportelet e pagesës, në mënyrë që këto rrugë të mirëmbahen. Tani ka njerëz që thonë, tani kjo është e padrejtë në fakt, sepse një që një që bën rrugën përditë i bie të paguajë më shumë se sa. Po mirë, ai që po, ai që përdor. Shkon një për qejf. Po nga ana tjetër është e drejtë, sepse ai që është majë malit për shembull aty që nuk e përdor rrugën, pse duhet të paguajë ai? Po s'e mendoj. Se ti s'mund, për shembull ai që është drejtë, duhet ta paguajë edhe. Mos ta paguajnë të tërë. Po, po. Tash të gjithë paguajnë. Ai që e përdor më rrallë do paguajë. Ai që po, prandaj po them, kurse ai që e përdor më shpesh do ta do ta paguajë më shpesh. Në fakt dikush thotë që pse duhet të paguajmë dy herë për një rrugë, një herë thotë kemi paguar, paguajmë kredinë e marrë thotë mm -hmm. për të mhm, bërë këtë mhm, rrugë mm -hmm. dhe pastaj thotë Paguajmë prap? E di. Po paguajmë prap. Është sikur të blesh një shtëpi për shembull, një herë paguan për ta blerë, pastaj paguan për ta për ta mbajtur, për ta rregulluar, për ta rregulluar, për të bërë dush të ri, e kupton? Herë pas here do t'i ndrosh ashtu, apo do e mobilosh, do i bësh i do të gjitha ajo. Kështu që, shiko. Kurse Leda e përkthen ndryshe këtë. Ordino, duke thënë që ata që e bëjnë rrugën me makinë thotë për të shkuar në rrethe janë të paktë, pasi më shumë marrin furgonin. 069 20 70 222 ka shumë njerëz janë në rrugë që na dëgjojnë. Cilëve u intereson kjo sepse e kanë diçka të përditshme. Shiko, ka dy mënyra për ta parë këtë. Njëra palë për shembull që thotë se kjo është e nevojshme, unë jam dakord me këtë, që është e nevojshme, është e nevojshme. Mhm. Që duhet një fond për mirëmbajtjen, po. duhet një fond për mirëmbajtjen, që këto rrugë duhet mirëmbajtur sepse ndryshe janë rrezik për jetën e atyre që i përdorin. Kjo është absolutisht e qartë. Ëm, ehm, A duhet bërë kjo me privat apo duhet ta bëjë këtë shteti? Pastaj është diçka që ha debat. Sepse nëse një qeveri për shembull vjen në pushtet duke thënë që unë do i mirëmenaxhoj punët, t'i mirëmenaxhosh punët, nuk do të thotë vetëm t'i delegosh te privati. Mm -hmm. Qoftë se ti s'di t'i menaxhosh më mirë, atëherë cila është aftësia jote? Qoftë se ti çdo gjë e delegon tek privati, e thua këtë ta bëjmë privat, këtë ta bëjmë privat, këtë ta bëjmë privat. Një qeveri ekstremisht e djathtë, e tregut të lirë, ku di un se çfarë, neoliberale në ato që bën, por Nuk mund të thuash që un jam një qeveri që mirëmenaxhoj sepse ti s'menaxhon më asgjë. Po i delegon diku tjetër. Ti delegon gjëra. Ti je një qeveri që zvogëlohet dhe zvogëlohet në funksionet e veta, ndërkohë që sektori privat rritet dhe rritet. Por jo edhe aq e majtë në koncept. Mm -hmm. Më kupton në këtë. Kështu që aty ka një thyrje, thonë ca njerëz. Nuk jam unë që e them këtë. Ca njerëz thonë që nëse këta do t'i dilnin për zot punëve, duhet t'i bënin punët vetë. Jo t'i çonin tek privati që qëllon që është deputet i PS-s për shembull, ose qëllon që është firmë që kishte një deputet i PS-s, por tani s'e ka më se ka kaluar. Kështu që edhe ato janë sepse dikush thotë, a ka këtu konflikt interesi apo s'ka? A a do do mendon tenderat e koncesionet e se si jepen e ca gjëra kështu. Njerëzit janë dyshimtarë dhe jo më kot. Ca njerëz thonë që këto rrugë na i ka bërë dhuratë xhaxhi Saliu dhe nuk mund na i marrë dikush të na i bëjë me para, sepse besojnë që janë dhuratë e Partisë Demokratike për shembull. Edhe këta janë të shqetësuar, por që duhen paguar këto mirëmbajtje duhen paguar. Po pastaj thonë edhe që si bëhet që rroga minimale tek ne është 150000 lekë të vjetra. Po mirë, mund të duhet të bëjmë do vdesim fare thotë. Mund ta marrim kështu, mund ta marrim kështu. Mund ta marrësh e zëmë le ta bëjnë në, në një formë. Nëse Një në Amerikë për shembull ka rrugë me pagesë. Jo të gjitha janë me pagesë. Mm. Dhe ka dhe një gjë tjetër. Mm -hmm. Që në të gjithë vendet miq të dashur, ku ka rrugë me pagesë, ka gjithmonë rrugë alternative pa pagesë. Pa pagesë. Ti nuk mund të bësh pagesë mbi rrugën e vetme që është Është kjo një gjë. Po pra. Po pra, po bëhet për tunelin e Elbasanit, kemi Krrabën. E ke Krrabën, në këtë mm. rast e ke Krrabën, sido po që është rrugë dhish. Po Krraba duhet mbajtur me standarde. Sepse nëse dikush vdes në Krrabë, duhet duhet të përgjigjet për shkakun përpara gjykatës, të dalë kush është përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugës në Krrabë? Ministri i Transporteve, ku di un se çfarë. Jo Krraba të lihet si një shtek dhish që që që është kështu, vdekje dhe thua po deshe vdis në Krrabë ose hajde paguaj këtu. Të gjithë rrugët janë me pagesë. Un kam jetuar vetë jashtë. mbi një dekadë. Dhe e di, kishte rrugë me pagesë. Por Dhe mund të paguaj atje. Sido që paguaje për 40 e ca milje, mm. Mhm. rreth 1 dollar, 100 lek. 40 e ca milje thonë 60 kilometra. Po, 100 lek paguaja unë për për të vajtur në një distancë që ishte 42 milje. 42 milje po ta përkthesh, janë rreth 60 kilometra, diçka ti s'do të merr me këto. Pak më shumë se 60 madje. Dhe ishte vetëm 100 lek. Pra, Durrësi do ishte vajtje ardhje 100 lekë, do duhet të ishte 500 lekë. Edhe këtu nuk është dhe aq keq. Po të jetë ky çmim. Për shembull, po po ta marrësh në përqindje se sa më kushtonte mua me një rrogë amerikane, se sa është 1 dollar në rrogën amerikane. I bie këtu të jetë 300 lekë. Dikush paguhet për shembull fare fare banale, paguhet 23-24 dollar ora. Në ti paguan 1 dollar për të shkuar në punë, 1 dollar për t'u kthyer. Kjo, kjo është normale pastaj. Ajo të kushton disa minuta nga puna, 5 minuta? Mm -hmm. Nga dita jote 5 minuta punë është ajo. Po. Nëse ti merr 25 dollar në orë, ca marrin 40 dollar në orë, ca mhm. marrin 50 dollar. Po po marrim një minimale. Po po them. Po po them, kështu që për Shqipërinë si do si do ishte kjo se mund mund t'i bjerë për shembull që të jetë rruga me pagesë 100 lekë të vjetra. Po them shumë, 10 lekë. Kjo pra është ide. Ashtu po. I bie që të paguajnë më shumë nga ajo që marrin. Ta marrësh në përqindje se të ardhurat këtu janë shumë të ulta. Në vërtetë. Këtu janë shumë të ulta se s'merr, s'merr njeri në Amerikë 300 dollarë në muaj. Po marrin nga 3300, marrin nga 5600, nga 6900 dollarë në muaj. Mm -hmm. Ata dhe paguajnë 1 1 dollar për rrugën. 1 dollar s'i nuk kushton asgjë. Okay, po, jo. po se i ngelen me qejf atë 1 dollar. Ngelen 6899 dollarë të tjerë mm -hmm. për të shpenzuar. Kjo është ajo që gjithmonë është një paradoks. Është një paradoks. Mirë. Sepse rrugët duan të përshkruar në plan, duan të bëjë. E di që do të bëjmë një quiz tjetër, më fal, se e kam lënë shumë pas dore. Më ka, më ka Miu i qytetit dhe miu i fshatit. Miu i qytetit dhe miu i fshatit. Është Aulanti i pari, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Jemi tek fabulat e Ezopit sot miq të dashur me pyetje nga fabulat e Ezopit. Në fillim fare kishim Miun e qytetit dhe Miun e fshatit, njëra nga fabulat e tij të famshme. Ne qëndrojmë pak tek Miu. Që bëhet prezent shpesh në narrativën e këtij skllavi të mençur. Miu një herë. Mhm. Mm ra pre e një kafshe. Dhe iu lut kësaj kafshe, më lër të shkoj, më lër të shkoj, mhm. dikur dhe unë ty do të ndihmoj. Kafsha qeshi, ha ha ha, një mi do më ndihmojë mua. Por e lëshoi dhe gjërat e sollën që miu e ndihmoi. Vërtet. Cila është kafsha tjetër? Miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit dhe dua që t'i uroj mirëseardhjen këtu. Ta mirëpres Manjola Progrin, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Është menaxhere dhe instruktore tek zona fitness Telepen Tele Çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Te qendra Nobis. Po, ajo ka pasur tek ka qenë mjeke si profesion, edhe po. e kam ndryshuar këto kohët e fundit. E di, e di. Ale, uh, Manjola mirë se erdhe tek ne. Manjola, Manjolën unë e shoh shpesh kur shkoj tek Nobis, unë shkoj pothuajse çdo ditë të javës atje. E ndoshta duhet ta bëj akoma pak më të rregullt sepse është një super palestër, unë kam thënë, është palestra më e mirë në Tiranë dhe nuk është vetëm palestër, por është një një qendër mirëqenie, se se ka kaq shumë Hapësira, do të thosha skuta, po ato s'janë skuta, se janë të gjitha të mëdhaja. Dhomza, dhomza. Po s'janë as dhomza, janë sa. Janë ambiente shumë të mëdha. Po, janë janë ambiente shumë të mëdha dhe me thënë të drejtën, me thënë të drejtën, është një gjë shumë e rëndësishme. Unë jam një njeri që që kam një 10 vjet që që shkoj rregullisht, edhe për qejf më shumë se sa, se nuk është se po po bëjmë ndonjë kështu konkurrencë apo. Por Kjo është shumë e rëndësishme. Hapësira është shumë e rëndësishme. Se të gënjen mendja, që shkon fillim më mirë gjë nga e vogël kështu, edhe ja do bëjmë këtu, do bëjmë andej. Por kur kalon një muaj, e kur kalojnë dy muaj, ajo ngushtica, e ajo gjëja e vogël fillon edhe të kthehet. Ngushtohet edhe më shumë. Të ngushtohet edhe më shumë, edhe edhe duhet të presësh edhe radhën sa të mbarojë dikush, të po, vijë radha jote. Po të vret motivimin ajo, të mbyllesh në një vend të vogël. Ti do Ti do që të kesh ato mundësi të mëdhaja. Kështu dhe Nobis si qendër i ka të gjitha. Kështu që unë dua që të të drejtojmë uh, disa pyetje. Kemi disa pika kryesore sepse është edhe mhm. sezoni i plazhit tani, njerëzit janë të interesuar. Çfarë mund të bëjmë pak më shumë? Dhe të gjithë duam që në verë të kemi një trup shumë shumë të mirë. Çfarë do na këshilloje ti fillimisht për të pasur trupin që ne duam aq shumë dhe a ka një formë ndryshe të stërviturit në verë? Nga stinët e tjera apo jo? Patjetër që po. Atëherë, mm -hmm. në sezonin e verës, ulet aktiviteti i forcës, pra dhe më shumë shtohet aktiviteti i, i zonave kardio, pra siç janë atletika, nga liqeni, ose dhe noti, sepse qendra jonë ka dhe një pishinë goxha të madhe dhe aty mund të ushtrohet fare mirë dhe, dhe noti, plus mm -hmm. që ka dhe aktivitete që që janë brenda në pishinë si aqua gym, aqua jump e të tjera, mm. pra që janë dhe aktivitete shumë më, më relaksuese, por që bëjmë dhe dhe stërvitjen. E arrin stërvitjen pa pa pa ndjerë atë peshën e, e mhm. vapës ose peshën, sepse normal në në verë ndryshon komplet strategjia e stërviturit. Ëh, mm. mm -hmm. jo, është është tani Unë e përdor palestrën edhe në dimër, me thënë të drejtën. Po. Se unë kisha kisha këtë Idenë e me palestrën, e kisha fjalën për pishinën në fakt. Po. Se edhe ajo ideja që mund të bësh not edhe në dhjetor dhe në janar dhe dhe ta mbash veten domethënë. Unë e ndjeva këtë verë kur kur shkuam për herë të parë në plazh. Po gjithë pranverës kisha bërë not tek tek palestra dhe filloja filloja me për shembull 5 vajtje-ardhje, pastaj një ditë tjetër bëja 6, pastaj herën tjetër bëja 7, pastaj 10 herë atë pishinën në fund e krye, është pishinë e gjatë. Ëh, ah. edhe dhe e ndjeva kur shkova në kur shkova në det pastaj Se deti edhe të mban më shumë thonë etj etj. Mm. Por që është më pak. Që e ndjen, jo, e ndjen vetëm më mirë, thua, ok, un kam bër, kam bër not gjatë gjatë dimrit dhe ja ku jam tash. Patjetër. Sepse çfarë ndodh me në sezonin e dimrit Uh, gjithë uh, klientët bëjnë shumë dhe pesha dhe forcë dhe duke ja, prandaj dhe qendra jonë është tamam qendër wellness sepse ti ke mundësinë të bësh palestër pra që të harxhosh shpenzosh shumë kalori dhe pastaj kalon përsëri tek zona e pishinës që me të vërtetë dhe aty është e njëjta, e njëjta stërvitje që bëhet, por dihet që në në pishinë trupi reagon ndryshe nga nga zona e fitit dhe në në qoftë se ti je shumë i lodhur në në fitness, pra sepse gjatë gjithë kohës qëndron në këmbë, peshat i ke lart, ndërsa në pishinë pastaj e gjithë struktura e organizmit është në relax total, pra zgjatet, ti me të vërtetë stërvitesh, por i jep trupit dhe një relax total. Mm -hmm. Pra no, stërvitje është po, efektin kështu. Po, pra e shërben dhe si stërvitje, por shërben dhe si çlodhje muskulare. E kuptoj. Ah, është shumë interesante. Po një gjë që ndodh tani në verë, me që mhm. se gjërat funksionojnë pak ndonjëherë kundër atyre që duam. Se vera është e nxehtë dhe ne duam të zhvishemi, e kështu na shohin më shumë, kështu që duhemi po, po, po. duam paraqitemi më mirë. Po nga ana tjetër vera është e nxehtë, Kështu që duam të pimë më shumë birra, ëh, mm -hmm. duam të hamë më shumë akullore. Gjëra si këto. Do të thotë si si ta bëjmë që edhe ta kënaqim shijen, se edhe pa birrë nuk rrihet në verë, se ka ndeshje, kupton? Po, po nga ana tjetër edhe edhe të mbajmë formën trupore. Atëherë, nuk kemi thënë asnjëherë në asnjë libër nuk shkruhet që ti duhet të pish birra këto gjërat e vapshme siç janë mm -hmm. dhe me mhm. pra dhe gjithmonë neve nuk do nuk do mendojmë që erdhi vera dhe s'do ham akullore, po ti mund të hash një sasi të vogël pra që dhe kënaq dhe shijen tënde, por nga ana tjetër aktiviteti fizik duhet të jetë gjithmonë krahas këtyre gjërave. Mm -hmm. Si rekomandon? Sa, unë nuk sa jam për dieta drastike, unë jam për balancimin e gjërave, mm -hmm. për mhm. balancimin e ushtrim, e ushqimeve. por gjithmonë duke pas përkrah dhe aktivitetin fizik. Se un kam përshtypjen që që privimi nga disa gjëra mund mund edhe të funksionojë kundër pastaj. As nuk diskutohet. Nëse ti e privon veten vetë, as nuk diskutohet, është si mm. puna e stresit, se që ca njerëz i merr për për i fryn, ca njerëz i dobson, pra është as nuk po. diskutohet fare, por un mendoj që njeriu nuk ka pse të maj dieta drastike, sepse dietat janë komplet të dështuara për mm -hmm. mendimin mm -hmm. tim mhm. personal. Dhe por duhet që të haj ato gjëra që dhe trupi që e ndjen që trupi i asimilon, sepse neve e shohim që në momentin e parë që na vjen një ushqim, ti e shef me sy që e han apo s'e han, është automatike kjo gjë. Un e han, e han. Unë për vete po e pashë e hëngra. Ndonjëherë unë dhe mos ma trego se po, po, po e pashë, po e pashë e hëngra. Po gjithsesi, ëm um, sa herë sa herë në javë mendon se do të ishte për shembull Gjithë ta quash të rregullt, gjithë ta quash të plotësuar. Dik, dikush që nuk është se po kërkon të konkurrojë për bodybuilding apo për ndonjë gjë tjetër, por që don që të ketë një fizik të jetë mirë me veten. Shëndet të mirë, që nuk do me thënë çdo herë që ti të kesh 0 gram dhjam, jo. por por që ti të jesh në një shëndet të mirë, në një formë të mirë trupore. Atëherë, për këtë pikë ka disa disa gjëra pra sepse janë objektivat e klientit ato që të të caktojnë se sa ti duhet ta ndjekësh palestrën. Sepse nëse një njeri është obez, ai s'diskutohet që do vi 3-4 herë në javë, madje të paktën 4 herë do vi se s'bën. 4 mhm. herë se po, s'bën. Dhe duhet të bëj pa, po, minimumi 4 herë. Mm -hmm. Edhe duhet të bëj sepse ai nuk do ketë ndonjë aktivitet shumë të rëndë fizik, pra po, nuk do bëj fare do bëj këto eci të këto. Do bëj vetëm tek tek qendra e individualisht. Ja të marrim një rast konkret. Le ta po. marrim konkrete. Dikushi po na dëgjon tani për shembull. Mund të jetë grua, mund të jetë burrë. Po po e vëm diku tek, po themi është 35 vjeç ose 35 vjeçe. është 25 kg mbi peshën mbi pesh, optimale, po. që i ka akumuluar në 20 vjetët e fundit. Që kur mm -hmm. ishte student mm -hmm. apo studente, po. pak e nga pak ai barku u rrit. E kupton dhe tani vjen tek ty, dhe thotë jam 35 vjeç, jam 105 kg, kur duhet isha 80, po. për shembull, dhe dua të filloj. Po, shumë bukur. Neve okay. në rastin konkret i marrim ca të dhëna që na duhen neve, për sa i përket klientes, i bëjmë një test Kardio pra që është për frekuencën kardiake që neve të dimë në çfarë zona ajo djeg dhjam, çfarë zona djeg sheqernat, pra në në zemër, pra, për kontrollin e zemrës, pra, mhm. kontrolli mhm. i i zemrës dhe pastaj bëhet në bazë të objektivit që do jetë vetëm dobësim për zonjën, bëhet një program i enkas për të, pra në bazë të objektivit dhe ajo çdo ditë, por në qendrën tonë ajo ka një favor shumë të madh që bëhet një program i alternuar dhe me zonën spa dhe me pishinën dhe me fitnessin. Mm -hmm. Pra, e kupton? Po përdor edhe palestrën dhe pishinën edhe zonën e relaksit, zonën e spa. Sepse Nobis nuk është tashmë nuk është thjesht palestër, siç e thamë që në fillim. Ka është një mori gjërash, mm -hmm. është mhm. jetosh një jetë brenda një një një bote tjetër, pra. Është ka pishinë të madhe, ka palestër të madhe, pra ka spa, Kemi restorant, ka parukeri, ka çdo gjë të mundshme. Ka jacuzzi. Të gjitha. Ka ka dhe masazhe. Ka zona spa. Ka dhe po. masazhe po. Shumë. Po. Tani një nga gjërat që shqetëson vajzat më tepër se sa mhm. djemt është celuliti. Ky është një fenomen shumë i njohur, por unë fillimisht dua të di a ka moshë dhe gjini Apo i prek të gjithë njësoj dhe kur fillon celuliti të shfaqet? Atëherë. Po natyrisht që s'na prek të gjithë po, njësoj. Po ju jeni të privilegjuar. Për celulitin ose lëkurën e portokallit siç i themi neve ndryshe. Mm -hmm. Mund fatkeqësisht vjen keq ta pranoj, por tani nuk njifet më mosha dhe gjinia për këtë pjesë, sepse po e shofim rëndom dhe tek kalamajt e vegjël. Mm -hmm. Këtë pjesë, pra te kalamajt që janë në moshë 12 13 po, jo, po. jo edhe më edhe më pse ç'ndodh me janë fëmijë obezë pra që shfaqin celulit janë fëmijë obezë dhe ndodh për shkak të aktivitetit fizik që nuk bëjnë fare. Mm -hmm. uh, ata nuk po bëjnë më dhe lojra që dikur neve brezi joni bënim. Pra, dhe ato çdo gjë e kanë përballë një iPhone-i, përballë një kompjuteri, pra ata lozin futboll aty. pa pas aktivitet fizik me mm -hmm. me veten e tyre. Futboll me gishta, me duar. Kjo po stërvisin gishtat vetëm. Po, dhe dhe trurin. Mm -hmm. Dhe kjo e shkakton pra këtë pjesë dhe janë një janë të njëtrajtshëm në sensin si ata që punojnë në zyrë nga 8 orë, që ata të shkretët janë punë dhe janë të detyruar mm -hmm. ta kenë atë lëkurën e portokallit, sepse jeta sedentare këtë favorizon. këtë pjesë, pra sëmundjet metabolike dhe pjesën e performancën pra që mund të themi nga jashtë që është lëkura e portokallit, sepse ti po ndenje tetë orë në një vend dhe normal je i zënë gjatë gjithë kohës përballë kompjuterit me punë, do mhm. shkosh të hash një ushqim shumë të shpejtë që mund të jetë një tost, një gjë që nuk është e mirë dhe për shëndetin. Pastaj rikthehesh përsëri dhe ulesh, E gjithë ajo që ti merr kthehet në celulit ose në depozitë dhjamore. Celuliti shihet edhe në trupa elegante, jo A, vetëm ata. Asnjë nuk bëhet fjalë. Kjo është kjo është shumë interesante. Pa, po, edhe tani trajtimi i kësaj është diçka që bëhet më shumë me kirurgji plastike apo kështu apo ka ushtrime dhe gjëra që njeriu mund të bëjë si aktivitet fizik në në palestër që ndihmojnë me celulitin. Atëherë, siç themi neve, njëra dorë lan tjetrën dhe të dyja bashkë lajnë fytyrën. Është një shprehje e popullit, por po. mendoj që Pra, pa pa kanë të dy. Duhet të gjitha. Mm. Patjetër që duhet të ketë aktivitet fizik dhe duhet të ndihmohet dhe me masazhe të ndryshme. Për shembull, në qendrën tonë, përveç kur kemi o, kur kemi klientë që kanë këto probleme që mm -hmm. normal tani dihet që ka, neve përveç aktiviteteve fizike që ju bëjmë, pra që ju rekomandojmë në bazë të objektivave gjëra dhe kur i shofim pastaj se neve bëjmë edhe pak ca përma, i marrim edhe pak në uh, i shofim dhe pak si fizikisht pra për, mm -hmm. për sa i përket uh, tonusit muskular sepse në qendrën tonë bëhen dhe teste body analyzer nga ku nxirren të gjitha masa muskulare, masa dhjamore njëra mm -hmm. tjetrën mm -hmm. dhe këto pastaj ne i trajtojmë dhe me me, me disa tipe masa masazhe që kemi. Pra kemi ca bendazhe të ftohta, bendazhe të ngrohta kemi pra mund ndihmohen se po ndihmohen ndihmohen po për shembull është edhe aparatura që kemi teknologjike që është lipomasazhi ose LPG-ja e thënë ndryshe që të gjitha këto masazhe pra ndihmojnë për heqjen e kësaj të lëkurës së portokallit ose celulitit po mhm. fantastike tani le të bëjmë këtë pyetje kjo është një pyetje e fundit që kam po ne mund të vazhdojmë të flasim pak se mua më pëlqen po. kjo Shumë njerëz thonë se është e mërzitshme të bësh uh, gjithkohës pistë vrapi, biçikletë, step etj. Keni ndonjë mënyrë, ndonjë mënyrë thotë këtu, për ta bërë më tërheqëse, më argëtues kohën që kalojmë në fitness, se unë për vete, prandaj po e them kaq haptas. Uh, unë nuk bie dakord me këtë, sepse unë për shembull uh, bëj pistë vrapi, biçikletë, step, dhe, por nuk nuk nuk mërzitem. Nuk duken të mërzitem. Nuk mërzitem fare, me thënë drejtë. Po ti je një individ në fakt. Dhe njerëzit kanë të drejtë në këtë pikë, sepse po të bësh gjithmonë të njëjtën gjë, pra të njëjtën siç mund të jetë pista ose si mund të më, ajo mund të bëhet monotone. Në mm. fakt dhe përveç monotonisë dhe stresit që të krijon, që sepse njerëzit vinë në palestër përveç performancës fizike, vinë dhe për të shkarkuar goxha stresin. Mm -hmm. Pra, nga punët, nga gjëra që kanë nga e përditshmja. Por pastaj pjesa tjetër është që ato në vend që të karikohen pra mirë ato krijojnë një stres të ri kur bëjnë të njëjtën gjë plus që e keqja është se dhe trupi nuk reagon më kur mësohet me të njëjtin program sepse shkon për inerci po sigurisht dhe tek neve tek qendra jonë neve kemi një favor shumë të madh për këtë pjesë pra që e kemi bërë për klientët kemi aktivitetet në grup Ah, aktivitete kemi dy salla, pra që kemi spinning, kemi body pump, kemi gag, janë disa aktivitete të ndryshme dhe në qoftë se për shembull, Bledi vjen dhe ka një mundësi që të vijë në orën 6 gjithmonë. Çdo ditë në orën 6 ai ka të hënën ke gag, të mërku, të martën eh? gag, glutei addominali gambe, me llaf punohet për pjesën abdominale gag, vithet dhe po. këmbë. Domethënë është një set ushtrimesh pra. Që janë vetëm për, për gjymtyrët e poshtme. Pastaj ditën tjetër ka body pump, që është një leksion. Body pump? body pump është një leksion që është me pesha të vogla dhe punon i gjithë trupi. Mhm. Ditën tjetër ka spinning. Këto pesha të vogla nuk janë për goca këto, me pesha të vogla nuk është. Jo, nuk është turp për shembull të vij unë atje. Jo, kështu mendojnë dhe klientët e mi në fillim, po pra. por do të thotë që mendon çdo mashkull, nuk është jo, turp të bësh me goca. Jo, është gabim, mendojnë shumë gabim sepse meshkujt mendojnë me atë strategjinë e dikur. Se ata që bëjnë me goca janë shumë pesha. Janë janë qeratenj ata që bëjnë me goca. Jo, jo, ata jo. aty duhet aty tregon me llaf se sa rezistencë ka. Mhm. një një markë. Domethënë e përzier, e ka edhe djem dhe vajza që i bëjnë këto ushtrimet bashkë. Po, janë, po, po. Po në spin keni ato biçikletat? Po, në grup, në grup ama. Po, janë gjitha në grup dhe kjo është e bukura e saj sepse ato ndryshojnë ditë për ditë ushtrimet mm -hmm. dhe ata motivojnë njëri tjetrin. Janë gjithë kohën pra në lëvizje, aktivitetet bëhen shumë të bukura. Si funksionon kjo? Mund të regjistrohem unë për shembull në një nga këto Se po më po më grish tani, po më Jan janë gratis. Sepse ato që ti je një individ edhe dhe në fakt edhe un kam rënë në monotoni. Do të gjesh vetëm orarin e përshtatshëm kur janë. Apo jo. Ja? Janë pasdite, çdo pasdite. Janë po, pra, pasdite, ka, kemi edhe paradite, kemi edhe në drekë. Ka në çdo kohë, okay. sepse çdo këto janë bërë në bazë të kërkesave që kemi që kemi pas nga klientët. Mm -hmm. Për të kënaqur pra gjitha kërkesat e tyre. Unë mund të them një gjë vet, ë uh, që Mua më pëlqen shumë. Edhe më pëlqen kjo ideja që mund të shkosh nga njëri vend tek tjetri, të përdorësh herë pishinën, herë po, po. zonën e për të themi saunën për shembull apo ato zonat e relaksit që kanë apo të jacuzzit, apo këto me me ujë që godasin me po. ujë me këto masazhet ujore që kanë një zonë të tyre. Pastaj mund të bësh këto me me me biçikletat, po mund të bësh ato pistat e vrapit, po mund të bësh peshat nëse do. Janë gjithë këto Gamë shumë larmi gjërash. Technogym, domethënë ato ato ato jo janë të shkëlqyera. Ato makinat, po themi, janë të shkëlqyera, janë cilësi shumë e lartë. Edhe unë, si, më fal, janë cilësi shumë e lartë dhe kanë edhe një gjë tjetër, se çdo njëra prej tyre ka ROM-in, pra një hark lëviz, të mat harkun e lëvizjes. Mm -hmm. Dhe po ta kesh vënë re, uh, ushtrimin e parë dhe të dytë ti i ekzekuton plotësisht dhe ai mat lëvizjen tënde dhe në bazë të asaj pastaj ka të dritën po, e kuqe që ta tregon. Ka të dritën, i ka ca parametra aty që të tregon që deri në si këtë pikë ti po? futesh tek je tek po punon muskuli, në qoftë se kalon te ky caku tregon që je jashtë kontrollit pra po mhm. sforcohesh mm -hmm. kot pra është si një instruktor pasiv në vetvete por që ti je i kontrolluar gjatë gjithë kohës mm -hmm. nga mhm. nga janë si këto dritat që ke ti altin që kur ngrihet ajo për shembull shkon tek e kuqja e kupton që e ke shumë lart kështu që duhet ta ulësh ta mbash në në të gjelbër përfundimisht arrim në konkluzionin që qendra Nobis është shumë e mirë pra Kemi fitnessin, kemi pishinën, pastaj për ta mbyllur kemi edhe zonën spa. Ti vetë ku e jep kontributin tënd më shumë te fitnessi, por në të gjithë qendrën. Mundohem nga pak. Shkëlqyshëm. Unë do të falenderoj shumë. Faleminderit. Manjola Progri, miq të dashur, nga Qendra Nobis këtu në kryeqytet. Ndodhet pranë digës së liqenit, shumë vetë e dinë dhe është njëra nga më të mirat, por Me disa këshilla të vlefshme sot për uh, stinën e verës edhe për të pasur atë trupin që të gjithë ta Ne lakmojnë në duam. plazh. Duam që t'ju hidhen njerëzit në plazh. T'ju hidhen. Kthehemi pas pak, klubi i mëngjesit, miq të dashur tashi është Indiana me Solo Dancing. I go dancing by myself. I go dancing with no one else. Hypnotized by the lack of motion, music stops, and the spell is broken. Ok, 9.42 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur, dhe kemi fitues në lidhje me fabulën e Ezopit, të cilën unë përmenda pak më parë, ishte midis miut dhe Ça kafshe? Dhe Luanit, bravo. Saktë. Bravo i qoftë. Është Emiliano fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, kam një tjetër nga Ezopi dhe kjo është shumë e lehtë. Kujdes. Tim tim tim tim. Javën që vjen do kemi kthimin e Sharadios. Ja, dhe jam. Jo po që ta di. Miq të dashur. Njëra nga më të njohurat e ndoshta më e njohura fabul e Ezopit. Mhm. Mm ka të bëjmë me këtë personazh që kur nuk i arriti dot. Oh, rrushta janë të pabërë. Pa Hmm, do të thosha ndoshta, domethënë gjëra të tilla ndodhin çdo ditë, po ndoshta mund të ketë një ditë që edhe s'ka pushim apo. Jo. Është po pozitiv në mos vetë ty, dikujt tjetër do t'i ndodhi. Që ndodh patjetër në botë ndodh. Pozitiv, pozitiv. nuk është se ka ndonjë kështu pozitiv ose negativ, nuk ka ndonjë konotacion, po mirë. Është mirë. Domethënë futet te të gjërat e mira. Futet diku te, po është pak pozitiv. Po por ç'është? Çështja është që nëse lihet në mes, nuk vlen asgjë. Ëh. Më kupton? Pra nëse e nis duhet ta çosh deri në fund. fund. Është një nga ato gjëra që nëse nuk e çon deri në fund nuk ka asnjë vlerë. Nëse e çon deri në fund atëherë është sigurisht një gjë shumë pozitive. Fillon me P. Atë po mendoja dhe unë. Ti fole gabim. Pse fole gabim? Sepse the duhet ta mbash. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithë, ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Artin, Olden. Hello, Orange, shpresojmë që jeni mirë sot. Kemi folur pak për rrugët që do të bëhen me koncesion, po thonë tani. A do të bëhen me pagesë sigurisht për për t'i mirëmbajtur e për t'i lyer e ngjyer e bërë ato parametrat e sigurisë e të gjithë gjërat që duhen ndriçimet ndoshta. Do duhet që rrugët të kishin fonde për këto punë. Kështu që është deleguar tek ose ideja është që delegohet tek privati kjo punë. Ca njerëz nuk janë shumë të lumtur për këtë? Po, shumica në fakt. Por privati është i lumtur. Po, shumë njerëz nuk janë dakord. Do ju pyesë njeri. Shumë njerëz që na kanë shkruar sot, faleminderit i kemi lexuar mesazhet tuaja. Edhe shohim se si shumë prej jush Nuk janë të kënaqur, sigurisht, po kush do të ishte? Për të mos thënë asnjë nuk është dakord që të bëhet. Asnjë mesazh nuk kemi marrë që të thotë që po të bëhet. Kemi marrë ca mesazhe në Facebook që thonë që po duhet bërë. Në fakt duhet bërë. Unë mendoj që duhet bërë. Nuk e di se si duhet bërë, por që duhet patjetër që të ketë mirëmbajtje, duhet të ketë mirëmbajtje. Po, një mesazh na thotë që duhet të bëhen rrugë të mira, thotë, pastaj të të vihen sportele për të marrë pagesat. Që kjo është e vërtetë, është e mhm, vërtetë. Dhe ka të drejtë. Se zakonisht kur hapen ato sportelet rrugët janë mbaruar, apo jo? Pra janë cilësore, se si do i bëhet këtu? Do hapen njëherë sportelet, rrugët janë me gropa. Po. Pastaj. Pastaj mbasi të mbledhin para sportelet. Si bie 100 lekë gropa. Nuk e di. Paguash 100 lekë. 100 lekë gropa, 100 lekë gropa e mbyllim gjithë tani, po. Puna është mund të shkojë 100 lekë gropa. Nuk ka më shumë. Po. 100 lekë vrima. Se gropat janë nga 200.000 lek. Dhe e zezë madje. Nuk e di, nuk e di. Puna është këtu, që kur e bën me koncesion, e ke hequr nga duart e tua, e ke kaluar në duart e privatit, ke hequr dorë nga mirëmbajtja e punëve publike që, që është vendos. Po. Po nëse nuk mund të thuash për shembull që ne mirëmbajtëm rrugët. Jo. E drejtë. Thua se jo, po se se bëre, e kupton? Normal. S'e rruan tjetërkush për ty? Po e bëri tjetërkush dhe e bëri me paratë e atyre që paguajnë për rrugën. Mm. Ë qeveria del del jashtë loje mm. ë në këtë. Po nuk mund të marrë as merita për të pastaj. Le të themi. Merita mund të marrë firma koncesionare që do ta gëzojë atë rrugë dhe ato para që do të mbledhin nga njerëzit. Mund të ishte ama një burim i mirë për buxhetin, nëse do bëhej publike. Pse mos i merrte shteti gjithë këto para? Pse mos përdoreshin jo vetëm për kutin tash? Po mund jo, të dilni edhe pronin. Për shkak do të vihet kjo puna e taksës për çdo kartë celulari ose numër, kjo do shkojë për Mirë. E kuptoj, e kuptoj. Për emergjencat mjekësore. Nëse do të bëhet, këshilla ime miqësore për ata që i kanë në duar këto punë. Këto gjëra, është që është që të bëhet me transparencën maksimale. Tash nuk po them që është që të bëhet me ndershmëri, se pastaj do duket sikur po. Okej, okay, le të themi me ndershmëri se sikur po. Le të themi 70% transparente. Sepse njerëzit që tani mendojnë, që tani mendojnë që koncesionet do t'u jepen ndërtuesve të mëdhenj socialistë. Kupton? Që tani i thonë që op e mori Koçua, edhe e mori X. Ku di unë tashi se ç'janë me radhë, domethënë kështu, Kjo po thuhet, që janë klientët e Ramës, edhe klientët e Ramës tani do ushqehen. Jo, sikur po bëjnë qoka me njëri-tjetrin me sportelin në autostradë. Po. Këtë po e thonë njerëzit. Kështu që nëse kjo nuk merr si kundërpërgjigje një transparencë totale. Më kupton? Edhe një kështu super punë që njerëzit jenë të kënaqur, edhe që të mos jenë me pagesa kështu që t'u dali për hundësh ajo rruga, atëherë do të kthehet në bumerang. Në atë. E drejtë. Sepse do vinë zgjedhjet prapë, edhe e kupton. Iku një vit. Iku një vit. Kështu që ikin shpejt. Edhe ikin shumë shpejt. Që njerëzit po mendojnë që po bëhet për të vjedhur. Mm. Sepse kshu janë stërvitur që të mendojnë se 8 vjet vodhën sa u shqepën. Demokratët sa sa s'lanë gjë pa vjedhur. Sa u doli nga hundët. E kupton? Kështu që jemi të prirur të mendojmë negativisht. Që edhe në këtë rast. Që do të thotë që puna duhet të ishte Super super e mirë dhe super super transparente. Në mos qoftë kështu. Që do të thotë që nëse kjo është me hile nuhatja ka ka ndodhur tanimë. Ë që që t'ia hedhësh do të mendoj se do të jetë shumë e vështirë. Se prirja është për të mos ta besuar. Kështu që e lëmë kaq? Me këtë e mbyllim. E mbyllim me këtë. Kemi fitues për dhënë Olta? Për sharadiot kemi mm -hmm. Arietën që thotë besimi, sharadioja jonë fiton një set me foto nga Art Center Tirana, ndërkohë premtimi ishte fjala e çunave, Eriona fiton një kupon nga Nobis dhe dhe dhelpra dhe rrusht ishte kuizi i fundit. Fredi fiton dy bileta për në Cineplex. Faleminderit Olta. Ju lëm me Iggy Azalea, miq të dashur, kjo është Fancy. Ciao.